na Mwenyezi Mungu ndiye anayeukadiria usiku na mchana anajua kuwa hamwezi kuweka hisabu basi amekusameheni basi someni kilichochepesi katika Qur'an anajua ya kuwa baadhi yenu watakuwa wagonjwa na wengine wanasafiri katika ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu na wengine wanapigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hivyo someni kilichochepesi humo na mshike sala na toeni zaka na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema. Na khairi yoyote mnayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Mwenyezi Mungu imekuwa bora zaidi na ina thawabu kubwa sana. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika Mola wako mlezi anajua kwamba wewe Muhammadi unakesha pengine akali kuliko thuluthi mbili za usiku. Na mara nyingine unakesha nusu ya usiku. na pia wanakesha baadhi ya masahaba zako kama ukishavyo wewe na hapana anayeweza kukadiria urefu wa usiku na mchana na kudhibiti saa zake ila Mwenyezi Mungu. Yeye anajua kuwa hamwezi kuhesabu barabara kila sehemu katika sehemu za usiku na mchana. Kwa hivyo amekuhafifishieni Basi someni katika sala kilicho chepesi katika Qur'ani. Yeye anajua kuwa watakuwepo kati yenu walio wagonjwa ambao watapata tabu kukesha usiku na wengine wamo safarini kwa ajili ya biashara na kazi wakitafuta riziki ya Mwenyezi Mungu na wengine wanapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kulitukuza neno lake. Basi someni kicho chepesi katika Kurani na zishikeni barabara faridha za sala na toeni zaka iliyokuwajibikieni na mkopesheni Mwenyezi Mungu mkopo mwema kwa kuwapa mafakiri kwa hiari juu ya hayo yaliyokulazimuni na chochote cha heri mnachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtakuta thawabu yake kwa Mwenyezi Mungu zimekuwa bora zaidi kuliko hicho mlichokiacha na kukitoa na malipo mema zaidi na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu kwa vitendo viovu na kwa upungufu katika vitendo vyema Hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe madhambi ya waumini na ni mwenye kuwarehemu.